islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haligi kishi kelgandan keyin atrofida odamlar yig'ilgan ibn umarni uhuddan qochganligi men guvohlik beramanki uhud g'azotidan qochganlar haqida alloh subhanahu va taolo oyat nozil qilib bularni gunohlarini kechirganligi haqida. Ammo Badrga ishtirok etmaganligi Badr g'azotiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizi Ruqiyya Usmon radhiyallohu anhu ni zavjasi ayoli bo'lgan. Shu vaqtda qattiq kasalga giriftor bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmon radhiyallohu anhu ga siz oldida turing va sizni ajris Badrga ishtirok etgan kishini ajri bilan barobar va g'animati ham barobar bo'ladi dedi. Shuning uchun Usmon roziyallohu anhu ga Rasululloh sallam o'zi Badrdan qoldirganligi uchun bir kishini g'animatini Usmon roziyallohu anhu ga ham ajratadi. Ammo bay'ati ridvonga ishtirok etmaganligi, bunda yo'q bo'lganligi qachoniki Hudaybiya kuni bo'lganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka ichiga bir odamni yuborib, Makka boshliqlari bilan bir muzokara qilishlik uchun eng sharafli va qavm bu odamni himoya qiladigan odam izladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu dan izzatliroq va obro'liroq kishini topa olmadi. Usmon radhiyallohu anhu ni yuboradi Rasululloh sallallohu alayhi sallam. Hudaybiyya kuni. Qachonki Usmon radhiyallohu anhu ketgandan keyin ba'zi bir mishmishlar tarqala boshlaydiki, Usmonni Makka ahli qatl qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishilardan intiqom olishlik uchun o'limga bay'at oladi. Demak, Usmon radhiyallohu anhu Rasululloh sallamni buyrug'i bilan muzokara qilishlik uchun ketganda mishmish tarqaldiki, Usmon qatl qilindi. Shundan keyin Rasululloh sallam bay'at oldi. O'limga bay'atida Rasululloh sallam o'ng qo'lini tutdi. Kishilar ham tut qo'llarini tutgan holatda bay'at berdi. Va chap qo'lini qo'ydida bu Usmon uchun beriladigan bay'at dedi. Qanday sharaf, qanday Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan e'tibor. Ya'ni bu chap qo'l go'yoki Usmonning qo'li. Allohu akbar. Mana bu 3 uchinchi bay'ati ridvonga ishtirok etmaganligi sababi dedi. Abdulloh ibn Umar aytdiki haligi kishiga endi borda qavminga va sen kabi fikrlab yuradigan kishilarga shuni yetkaz dedi. Usmon radhiyallohu anhu ni umumiy olganimizda musulmonlar o'rtasidagi bu kishini obro' e'tibori Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bu kishiga ikkita qizini turmush o'rtoq qilib berganligi kifoya qiladi bu kishini Allohning huzuridagi martabasiga. Qachonki Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qatl qilingan vaqtida ahli shura yig'ildi. Ahli shuroni fikri ikki kishiga to'xtaldi. Ya'ni fikrlari xalifa xilofatga qo'yilishlik uchun ikki kishiga to'xtalgan edi bularda fikrlar. Biri Usmon bo'lsa, ikkinchisi Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuma. Ikki kishiga to'xtalgandan keyin ahli shuroni hammasi Usmon radhiyallohu anhu ga bay'at berdi. Va insonlarni hammasi Usmonga bay'at berdi. Usmon radhiyallohu anhu ni insonlar ichidagi sharafi va qanday o'ringa ega ekanligi hammaga ma'lum bo'lgan kishi edi. Shunday qilib ahli Basra, ahli Kufa, ahli Misr Madinaga o'sha hayma tikib ba'zi bir ishoatlarni, ba'zi bir g'avg'olarni ko'tarib turgan vaqtida Usmon radhiyallohu anhu insonlarni yig'di. va yiqqan kishilarni ichidan o'sha kelgan muxolifatchi, muzoharatchi kishilar ichida katta-katta bo'lgan kishilar ham kelgan edi. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu aytdiki, so'radiki, o'sha majlisda kim ichinglarda Tabuk g'azotiga ishtirok etgan dedi. Tabuk g'azoti bu mashhur g'azotlardan hisoblangan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu Tabuk g'azotida hattoki Madina ahllarini jangga yaroqli bo'lgan hammasini olib Tabuk g'azotiga borishlikka bel bog'lagan. Sababi muhim bo'lgan jang Rumga qarshi ro'y beradigan jang bo'lganligi uchun Rasululloh alayhi vasallam bu jangga qattiq ahamiyat bergan. Usmon radhiyallohu anhu kim ichilardan Tabukka ishtirok etgan. Ba'zi bir qavmlar chiqdi, biz ishtirok etganmiz. Shundan keyin Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ichilardan qaysi biringlar bilasizlar bir Roma, ya'ni Roma qudug'i haqida va Roma qudug'ini sotib olgan kishi haqida bilasizlarmi dedi. Shunda haligi kishilar bilamiz dedi. Bi'r Roma, ya'ni Roma qudug'i Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida kishilarga qahatchilik bo'lib, suvsizlik bo'lganda Madinada quduqlar qurib qoldi. Faqatgina Bi'r Roma, Roma qudug'ida suv bor edi. Lekin bu quduqni Yahudi egallab olib musulmonlarga suvni sotar edi. Bu narsa insonlarga qiyinchilik tug'dirib, mashaqqat tug'dirgan suvni ham sotib oladimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablarini yig'dida kim bu quduqni Roma qudug'ini sotib olsa, unga jannat bo'ladi dedi. Shunda Usmon radhiyallohu anhu chiqdida men sotib olaman. O'zini xos molidan 20 ming dinor ga berrumani sotib oladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishiga jannatni bashoratini beradi usmon ibn affon radhiyallohu anhu bularni eslatib shunday qilgan kishi ruma va jayshul usra tabuk g'azotiga tayinlab berilgan askarlarga sarf xarajat qilgan inson musulmonlarni baytul molidan o'g'irlaydimi baytul molidan olib kun kechiradimi dedi balki banu umayyaga men o'zimni xos molimdan nafaqa beraman dedi baytul moldan iyosha olsa bo'ladi ular baytul moldan oylik olsa bo'ladi xizmatlariga lekin o'shani ham bermayman baytul moldan balki o'zimni xos hamyonimdan beraman bularga nafaqani men Allohga qasamki, baytul moldan zarracha xiyonat qilmaganman dedi. Banu Umayyaga tarqatilayotgan nafaqa, Banu Umayyaga berilayotgan pul juda katta hisobni tashkil qilar edi. Lekin Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu o'zini yonidan beradi buni. Ahli fitnalar mana bu narsani ro'kach qilib, insonlar o'rtasida har xil fikrlarni tarqatib insonlarni qo'zg'atgan. Shunda haligi ahli fitnalarda ba'zilari turdida Usmon roziyallohu anhu ga shu bayon qilgandan keyin ham aytdiki, nima uchun Umar ibn al-Xattob o'zlarini o'z yaqinlariga bermas edi mol. Ya'ni qisqartirgan edi. O'zini yaqinlariga. Nima uchun Umarni yo'lidan yurmasdan sen o'z yaqinlaringga o'zingni pulingdan bo'lsa ham ko'plab nafaqalar berasan deganda Usmon radhiyallohu anhu aytganki, Umar ibn al-Xattob bu ishni Allohga yaqin bo'lishlik uchun qilgan. Men bo'lsa Alloh subhanahu va taologa o'z ahillarimga, o'z silay rahimga loyiq bo'lgan qarindoshlarimga infoq qilib yaqinlik qilyapman dedi. Umar yaqinlarini zohidlik qilishlik bilan yaqinlik qilgan bo'lsa Allohga, men infoq qilishlik bilan yaqinlik qilaman dedi. Qachoniki umrim bir joyga borib, ya'ni Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu 83 yoshga kirgan bo'lgan. Umrim bir joyga borib, o'z ahillarimga o'zimni xos molimdan berib, ularni mendan keyin muhtoj bo'lib qolmasligini ta'minlashligim ayibmi dedi. ayib bo'ladimi shu dedi. Insonlar sukut qildi. Ya'ni jim bo'ldi, tamom. Shundan keyin yig'ilgan kishilar taxminan 2000 kishiga yaqin kishilar yig'ilgan edi. 2000 kishiga yaqin odamlar yig'ilgan edi bu yerda. Qurolli kishilar, o'sha fitna ahllari qurolli kishilar holatda kelgan edi. Ali ibn Abi Talib bo'lsin, Talha, Zubayr hamma kishilar bor edi Usmon roziyallohu anhu ni atrofida. Qachoniki Usmon ibn Affon roziyallohu anhu bu holatga raddiya qilgandan keyin qoniqarli javob bergandan keyin fitna ahllari qurolli bo'lgan holatda turganida Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Abd Ubaydillah va Zubayr ibn al-Awwam bular haligi kishilarning oldiga keldida qurolni yig'ishtiringlar agar hozir ketmasanglar hozir o'zinglarni bartaraf qilmasanglar biz sizlarni qurol bilan qarshi olamiz dedi fitna ahllari usmon roziyallohu anhudan javobni bu holatda kutgandan keyin eshitgandan keyin undan keyin ashoblarni jiddiy holatda qarshilik qilganini ko'rgandan keyin bularni ruhiyatlari tushdi. ya'ni fitna halini. Undan keyin Madina tashqarisiga chiqardida sahobalar Madinani atrofini qo'riqlay boshladi. Ashtar ismli aytib o'tdik, ahli Kufalarni majmuasini bir qismini boshlig'i bo'lgan Ashtar an-Nuhai bu kishi o'z yaqinlari bilan, o'zini atrofidagi kishilari bilan majlisga ishtirok etgan edi. Keldida hamma yo'q tugadi dedi. Endi Madinaga ham kira olmaymiz dedi va biror bir ish qila olmaymiz. Hamma yo'q o'z yechimini topdi. Biror bir harakat qila olmaymiz dedi. Ashablar ham bu holatni ko'rgandan keyin tamam endi fitna bosildi, hamma yo'q tinchlik deb fikr qilib turgan vaqtida tun bo'lganda o'sha kuni Madina fitna ahllariga to'ldi. Ya'ni bostirib kirishdi. Madina ko'chalarini egallagan, qurollangan va takbirlar aytgan holatda Madinani egallab olishadi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ga bir necha Kufa ahli, Basra ahli boshliqlaridan, ya'ni fitnachilarning boshliqlaridan bo'lgan kishilar yig'ildida Ali radhiyallohu anhu so'radiki, nima bo'ldi sizlarga? Yana qaytib kelibsizlar? Tinchlikmi dedi. Shunda aytishdiki, Misrliklar orasidan bir elchini ushladik. Elchini ichida maktub chiqdi. Maktubda yozilishicha Usmon umarolarga buyurganda bizni qatl qilib yuborishlikni yozgan. Shuni topib oldik dedi. Shunda Ali ibn Abi Talib aytdiki, qanday qilib sizlar ahli Misrni Misrliklar orasidan elchini ushlab olasizlar? Misrliklar ancha bo'ldi-yu ketganiga. Shunda bular aytdiki, biz shuni ushladik. Qanday o'ylasiz, o'ylaring, biz shu bitta elchini ushladikda ichidan xat chiqdi. Shunda Ali ibn Abi Talib aytdiki, bu narsa ahli Madina, ya'ni bu narsa sizlar bu yerdan jilmasdan turib ittifoq qilgan, kelishib olgan narsalar. O'zi aslida yo'q narsa, faqatgina fitna qilishlik uchun bu narsani reja qilib keldilar. Degandan keyin bular aytdiki, ochiq maqsadini bizga Usmon ibn Affon, ya'ni Usmon kerak emas, xalifa kerak emas. Biz bu kishini bo'shatamiz. Tamom maqsadimiz shu. Biz tamom Madinani egallab oldik. Faqat Usmonni uzlat qilib, ya'ni chetlatgandan keyin ketamiz. Hamma yo'q ochiq oydin bayon qilindi. Maqsadimiz ravshan Usmonni olish kerak. Shu kun ertalab bo'lganida sahar namozni Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu kishilarga chiqib o'qidi. Sahobalar ham bor edi, Hattoki ahli fitnalar ham Usmon radhiyallohu anhu orqasidan namoz o'qidi. Undan keyin ah, Usmon radhiyallohu anhu sahobalarni, ya'ni ahli shuroni yig'di. Barcha sahobalarni ko'zga ko'rgan sahobalarni yig'di. Usmon, Ali, Talha, Sa'd, ah, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar. Shundan keyin Usmon ibn Affon aytdiki, nima qilamiz? Fitna ahli yana keldi. Men bo'shayman ishda. Tamom, shuni xohlayotgan bo'lsa, eng yaxshi yo'li hech qanaqa qonam to'kilmaydi va boshqa bir mushkulot ham tug'ilmaydi, bo'shayman. Shunda sahobalarni hammasi bir ovozdan bo'shamaysiz dedi. Nima har doim fitna yig'ilib kelib xalifani bo'shatamiz desa bo'shlab ketaveradimi xalifa? Qayerda qoladi unda islomning qoimligi? Qayerda qoladi unda islom hukumatini mustahkam shavkati qayerda qoladi dedi. Abdulloh ibn Abbos mashhur gapini aytadiki, ya amiral mu'minin, ey mu'minlarning amiri, Alloh subhanahu va taolo sizga kiydirib qo'ygan ko'ylagingizni, kiyimingizni yechmang dedi. Ya'ni xilofat kiyimi, xilofat ko'ylagi go'yoki buni o'zingizdan o'zingiz yechib olmaysiz. Yechmang buni dedi. Qachon qavm o'z xalifasiga g'azab qilsa bo'shatib yuboraveradimi? degan bir ma'noda Abdulloh ibn Abbos xalifaga shunday dedi. Qachonki Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ahli shuro tarafidan yangragan qarorni eshitgandan keyin, demak, xilofatdan ketolmayman, qolishligim kerak. Va la havla va la quvvata illa billah degan kalimani qachonki insonni boshiga biror bir kulfat tushganda aytiladigan kalima aslida e, mutlaq aytiladigan kalima shu kalimani aytib qolishligini e'lon qiladi undan keyin usmon ibn affon atrofga qarasa madina fitna ahllari bilan to'lgan va himoya o'rinlarida ham ya'ni madinani himoya qiladigan askarlar o'rinlarida ham fitnachilar egallagan ya'ni qurolli kuchlarni o'rnini ham fitnachilar egallab bo'lgan. Shunda Usmon ibn Affon bir maktub yozadida sir qilgan holatda yuborishlikni reja qiladi. Usmon roziyallohu anhu viloyatlarga o'z hukmi ostidagi bo'lgan valilarga maktub yo'llab, maktubni xulosasi shundan iborat. Bismillahir rohmanir rohim. Ammo ba'd Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamni bashoratchi, ogohlantiruvchi qilib yubordi. Bu kishi Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsasini yetkazib, shu holatda umrini o'tkazdi. Undan keyin bizni hayotimizda bu kishi olib kelgan kitob uni ichidagi halol, harom va Alloh subhanahu va taolo qadar qilgan narsalar bitilgan holatda Qur'oni Karim bizni o'rtamizda davom et. Undan keyin Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhumolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ortidan bu kitob asosida hayotni kechirishdi va insonlarni boshqarishdi. So'ngra men shura ichiga kiritildim. Ahli shura bular ashara mubashsharin bil janna o'sha jannatga bashorat berilgan kishilar xosatan mana Ali, Talha, Sa'd, Sa'id, Abu Ubayda, Zubayr bu kishilar ahli shuro Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin qolgan ahli shuro endi bu yerda Umar, Abu Bakr radhiyallohu anhu molar vafot qildi. Undan keyin Usmon radhiyallohu anhu aytadiki, maktub davomida men shuroga kiritildim. biror narsani bilmasdan biror shuroga kiritilishligimni so'ramagan holatimda. Ya'ni o'zim tarafimdan bu narsa so'ralmaganida shuroga kiray deb. Hattoki aytadiki, men talab qilmadim shuroga kirishligimni va muhabbat ham qilmadim, xohlamadim ham. Lekin olib kiritildi. Ya'ni olib kirildim shuro ichiga. So'ngra menga bay'at berildi, xilofat menga topshirildi. Men Umar Abu Bakr tutgan yo'l bilan davom etdim. O'shalar bilgan ahli shura, xosatan bilgan narsalar va ular e, yomon ko'rgan narsalarni qilmasdan, ular bilgan narsalar haqida bilgan narsalar bilan hukm qildi. Ularga ergashib, ya'ni Abu Bakr Umarga ergashib yo'liga va ularning yo'lini xatolarini izlamagan holat, ya'ni mutatabbi deyilgan bu yerda e, tabi'an g'ayri mutatabbi, ya'ni ergashib va ularni xatolarini, ularni salbiy taraflarini izlamagan holatda ergashganim, ularning yo'liga ergashib hayotni va xilofatni davom ettirdim. Qachonki ishlar bir poyoniga yetgandan keyin yomonlik o'z ahllarini qo'zg'atdi ya'ni yomonlik boshlandi fitna boshlandi qalbda yashirinib turgan kek saqlangan va adovat qilgan tuyg'ular uyg'ondi-da buni jur'at asosida odamlar orasida keng tarqaldi. Meni bir ba'zi narsalarda ayiblashdi. Men bularga sabr qildim va ularni ikki yildan buyon ya'ni Kufada boshlangan fitna ikki yil bo'lgan. O'sha Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu maktub yo'llagan vaqtgacha ikki yil o'tgan. Fitna boshlanganiga. Men ikki yil mana mobaynida ikki yildan buyon bularga sabr qilib, ulardan qo'limni tortdim. Ya'ni biror bir zulm yoki bo'lmasam ularga qarshi chiqishlikdan zulm emasku balki ularga qarshi chiqishlikdan qo'limni tortdim men bularni ko'rib bilib turibman nima qilayotganligini natijada bular alloh subhanahu va taologa ham jur'at qilishdi ya'ni xilofatga qarshi chiqishdi o'zini xalifasini ustiga biror bir sababsiz jur'at qilishdi hattoki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shahri bo'lgan madinatul munavvara va hijrat diyori bo'lgan joyga hujum qilib kelishdi. Ularga arabiylar qo'shildi. Xuddi Ahzob kunidagi to'planib kelgan Makka Quraysh mushriklaridek yog'ilib keldi. Yoki bo'lmasam Uhuddagi Makka Qurayshi Quraysh bizni ustimizga jang qilgan odamlar kabi. Shunday ekan kim bizni oldimizga kelishlikka qodir bo'lsa, kelsin, yordam bersin deb maktubini shu ma'noda bitib yakunlaydi. Bu maktub yetib kelgach, darhol umarolar bunga javob qilishlikka hozirlanishdi. Qanday javob bermasin, xalifa bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kuyovi bo'lgan Zunnurayn jannat bashorati berilgan kishi yordam, madad so'rasa, kim bunga javob bermas? Birinchi bo'lib harakatlangan kishi Muaviya ibn Abi Sufyan bo'ladi. Bu kishi juda tezkor lashkarni tuzdida sariya o'laroq yubor. Bu yuborgan sariyani ustiga qo'mondan qilib Habib ibn al-Maslamat al-Bahri degan kishini qo'mondan qildi. Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh Misr valisi ham teskor holatda bir sariya, kichkinagina sariya yubordi. Buni ustiga boshliq qilib, qo'mondan qilib Muawiyat ibn Hudayj as-Sukuni degan kishi boshliq qilingan. Kufa askariy qo'mondoni bo'lgan Qaqa ibn Amr at-Tamimi radhiyallohu anhu o'zi tezkor bir askar hozir qildida o'zi boshqarib Madinaga kelishligini reja qildi va qolgan Kufa ahlini yana harakatlantirib, ularni Madinaga tayyorlashligi uchun ba'zi bir sahobalarni qoldirdi. Ulardan mana Havvala ibn Rabi', Uqbat ibn Amir va Abdullah ibn Awfa bu sahoba roziyallohu anhum bular Kufa ahlini qolganlarini ham yana guruh qilib Madinaga yuborishlik uchun qoldirildi. Basradan bo'lsa Imrod ibn Husayn va Anas ibn Malik roziyallohu anhuma va Hisham ibn Amir bular hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblaridan bular darhol harakatlanishgan edi o'ziga tegishli guruhlarni olib. Shomda bo'lsa Abu Dardo, Abu Umama va Uboda ibn Samit radhiyallohu anhum bularning hammasi sahobalar Rasul sallallohu alayhi ashablari bo'lgan. Bular Muaviyat ibn Abi Sufyan jo'natgan sariyya ortidan turishgan edi. Bu hamma viloyatlardan kelgan askarlar xalifa Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ni qutqarishlik uchun yo'lga otlandilar. elchi risolani olib voliylarga yetib kelib, voliylar harakatlanib askar jo'natgungacha bo'lgan vaqtda Madinada hodisalar ishlar davom etayotgan edi. O'sha fitnachilar o'zini asli maqsadlarini amalga oshirishlik uchun jiddiy jahd bilan kurashayotgan edi. Chunki voliylarga risola yetib borib, ulardan bir javob kelguncha ancha vaqt kerak bo'lgan, xosatan o'sha davrlarda. Avvalgi juma bo'ldiki, fitnachilar Madinani o'rab olib, o'sha yerdagi holatni qo'lga olgandan buyon birinchi juma o'tkazildi. Ya'ni juma kuni Usmon radhiyallohu anhu xutba qildi. Xutbada Allohga hamd aytib, Allohni maqtagandan keyin haligi fitnachilarga qarata ey dushmanlar ey haddidan oshgan kishilar sizlar bizni ustimizga bostirib keldinglar sizlar bizga adovat qildinglar Allohdan qo'rqinglar Allohga taqvo qilinglar ya'ni Usmon roziyallohu anhu biror bir zaifligi sababli bularni ustidan yenga olishlik qiyin bo'lganligi, ya'ni zaif, nochor bo'lib qollik, bo'lib qolganligidan gapirmagan. Bo'lmasam Usmon roziyallohu anhu davridagi xilofat juda ko'plab yerlarni tashkil qilgan edi. Xosatan o'zini qo'l ostidagi Madinada turgan sahobalarni o'zi ham ularga yetar edi. Ularni bosib qo'yishlik uchun qudratlari bor edi. Allohga qasam ichib aytamanki, Albatta ahli Madina sizlarni Rasul sallallohu alayhi va sallam Muhammad alayhi salomni tilida sizlar mal'un ekaninglarni biladi. Sizlar mal'un sizlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan. Sizdek kishilarni mal'un deb nomlagan Muhammad alayhi salam dedi. Shunday ekan xatoilarni savobiylar bilan yuvinglar. Ya'ni xato qildinglar, endi darhol tavba qilib, istig'for aytib, orqalariga qaytinglar. Chunki Alloh subhanahu va taolo xatoni faqat yaxshilik, savob bilan o'chiradi dedi. Shu payt Muhammad ibn Maslama o'rnidan turdida men bunga guvohman. Ahli Madina biladi mal'un ekaninglar dedi Usmon ibn Affon. Shu gapga ilova qilgan holatda Muhammad ibn Maslama turdida men guvohman ahli Madina bu fitnachilar mal'un ekanligiga guvoh. Orqasidan Zayd ibn Sabit turdida men Allohga qasam ichib aytaman va kitobda Qur'on sunnatda shu kishilar mal'un ekanligiga guvohlik berib Allohga qasam ichib aytaman dedi. Hattoki urushni o'sha kishilar bilan fitnachilar bilan urushni boshlamoqchi bo'ldi. Go'yoki ahli Madinani qo'zg'atishlik uchun. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar siyrati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi sahobalar hayoti Rejonlar sirati jihodi ham vafoti Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib Islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib Islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib Bu islom tarixi sahobalar Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti.